e, nekoncentraciju namazu onoga koji je e, učinio te obu Allahu Želešanu iskreno i počeo da klanja pet vakata, e, zbunjuje se kod broja rekiata, zbunjuje se kod onog šta je proučio, šta nije proučio i tako dalje. Bismillah, alhamdulillah, sallatu wassalam, rasulillah, sallallahu alaihi thabat. Molim Allah subhanahu ta'ala da učusti svakoga onoga koji prihvati pravi put. Ono što je sigurno jeste da čovjek nakon što prihvati da slijedi ono što Allah subhanahu ta'ala voli da ima neprijatelje. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن tako smo dali svakom od poslanika neprijatelji od šeitana, od ljudi, od džina koji pokušavaju čovjeka odvratiti od takvoga puta osoba koja ulazi u din treba da proučava din što najviše, da uči knjigu, da traga za onim što je istina, da se druži sa odabranim robovima koji su ranije u dinu i na takav način da ustrajava u ibadetu i da upravo sve to što u početku ne nalazi, inša Allahu Teala, kroz ustrajnost Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje pa će njeno srce se smiriti na tom hajeru i osjetiti ljepotu a u početku znači savjetujem upornost i ustrajnost u druženju sa istinom sa knjigom, slušanjem Kur'ana i svemi onom što Allah subhanahu wa ta'ala voli na pustanjem greha i svega što udaljava od pravog